أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na našeg prvaka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, ashabe i vjernike do sudnjega dana. Gospodaru naš, mi nemamo znanja osim onog kojeg si nas ti podučio. Gospodaru naš, poduči nas ispravnom znanju i daj da ga slijedimo. Gospodaru naš, pokaži nam i svoje prevelike milosti istinu i daj da je slijedimo i pokaži nam i svoje prevelike milosti zabludu i daj da je se klonimo i učini nas od čestitih robova svojih. Amin, Svaki puta kada treba govoriti poslije Haksa, Kenana, insan osjeti neku poteškoću ali kad su u pitanju poruke koje nosi Kur'an i poruke koje se prenose od Rasulullah sallallahu alaihi wasallam onda gospodar da da ta poruka dođe do srca onih koji žele da ih čuju bez obzira na vještinu govora govornika. Pa tako molim Allah Đelešanuhu da ovaj večerašnji govor i ovi kuranski ajti hadisi koje budemo govorili da dođu do naših srca i da ih pravilno razumijemo. Hvala vam što ste i večeras došli da se družite sa hadisima Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. I ove halke predstavljaju jedan dokaz u, našim životima, a to je dokaz da smo uzeli sunnet Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, da želimo da ga učimo i da nam to bude sistem življenja koji živimo u našim životima. U ovom kuranskom ajtu koji je proučio Hafiz Zamar kaže Allah Đelešanuhu Jaju helledina amenu La tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi O vi koji vjerujete nemojte podizati svoj glas iznad vjerovjesnikovog to jest nemojte davati sebi za pravo da bude vaše mišljenje gore, gornje od onog koji nam je dao Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I to je naš odnos prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, odnos prema njegovom sunnetu i prema njegovim hadisima. Ako budemo njemu davali prednost, inšallah, to će biti dokaz da smo mi poslušali ovaj kuranski ajet. Kako su ashabi radijallahu anhum shvatili ovaj ajet. Kada bi ih Resulullah s.a.v. nešto upitao, a oni bi to znali, ne bi odgovarali. Kazali bi, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Jednom prilikom na oprosnom hađu poslanik sallallahu alejhi ve je upitao svoje ashabe: Znate li koji je ovo mjesec? Oni su kazali: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. A on bi šutio tako da su oni pomislili da će mu dati neko novo ime. A onda je Resulullah kazao, pa nije li ovo mjesec Zulhidže? Onda je pitao, znate li koji je ovo grad? Pa se isto ponovilo. Pa je rekao, nije li ovo sveti grad? Znate li koji je ovo dan? Oni bi opet kazali, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. I opet je šutio da su pomislili da će mu dati neko novo ime a on je kazao pa nije li ovo dan klanja kurbana. To je, ovakav je utjecaj ovaj kuranski ajet imao na Habe da nisu htjeli ni da govore čak i ako su znali. Koliko su imali poštovanja da ne bi njihov glas, njihovo mišljenje bilo iznad mišljenja gospodara i njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ja se nadam da mi, da je ovo, ovaj naš dolazak da u halku dokaz našeg odnosa prema Resulullahu, da želimo od njeg da učimo iz njegovih hadisa i da to primjenjujemo u našem životu. Na samom početku, kao što je to i običaj, proučit ćemo Fatihu imamu Buhari iz čihazijske zbirke čitamo hadise. Lidalillahi Fatiha. Još uvijek smo u knjizi o znanju poglavlje babu men adel haditha thalathan li ufham anhu onome koji je ponovio izjavu tri puta da bi ta izjava bila bolje svačena. Hadis glasi ovako Hadathana Musaddadun kala hadathana Abu Awana an Abi Bishrin an Yusuf ibn Mahek an Abdillah ibn Amr Pričao mi je Musaddad, a njemu Ebu Avane prenoseći od Ebu Bišra, a on od Jusufa ibn Maheka, a ovaj od Abdallaha ibn Amra koji je rekao تخلف رسول الله صلى fi seferin, safarnahu fa adrakna, wa kad arhakna أرهقنا الصلاة al asri. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam izostao je jednom prilikom kada smo zajednički putovali i stigao nas kada smo bili pri izmaku namaza tog vremena, a bila je i kindija. وَنَحْنُ نَتَوَدَّلُ A mi smo uzimali abdest. وَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا I potirali smo mes po našim rukama. Fenada bi a'la tihi pozvao nas je povišenim glasom. Wailun lil aqabi minan teško petama od vatre, marratejni au thalatan, ponovio je to dva ili tri puta. Načelno iz ovog hadisa uzimamo poruku kako su ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam obavljali namaz u svim situacijama i skoro da nema situacije u kojoj vjernik nije obavezan obaviti namaz. Bez obzira da li se radi o umoru koji su imali ashabi ili se radi o putovanju u nekom prevoznom sredstvu ili se radi o bolesti pa čak i šaretom ako nismo u stanju pregibati se ili izvršiti pokrete tijela. Kaže Allah Đelešanuhu Alladine jadkuruna Allahe qijaman wa qu'udan wa ala oni koji se Allaha sjećaju i stojeći i sjedeći i na I kada se spomenem ovaj, ovaj zikr, vi znate da je namaz, da je smisao namaza da se sjetimo gospodara. eki mi salate le vikri. Klanjaj namaz da bi se mene sjećao. Sjeti se Ejuba alaihissalam. Gospodar mu uzeo imetak. Uzeo mu potomstvo. I dao mu bolest da mu se i tijelo raspadalo iznijeli ga iz sela brinula se o njemu njegova hanuma i nije govorio gospodaru što si mi dao ovako stanje nije mu oklijevao nego je govorio gospodaru daj mi da mi ostane zdrav jezik da mogu da te veličam da te zikri i nekada ne znamo koliko nam je gospodar dao blagodati u našem zdravlju u našem imetku pa da možemo da činimo hajs da možemo da pravilno obavljamo namaz dao nam zdravlje nekada nam dao imetak mi udjelimo pa kažemo mi smo to udjelili gospodar nam dao imetak i zdravlje i mogućnost da možemo udjeliti i to sve pripada njemu a nama pripada nagrada ukoliko smo to učinili u njegovo ime u drugom hadisu poslanik alaihi selam kaže salatu imanu din Namaz je stup vjere i ko bude taj ko bude namaz rušio, taj ruši vjeru. I to je stvarno lična karta muslimana. Kaže ali salam kad vidite čovjeka da ulazi u džamiju, posvjedočite da je vjernik. Ne ulazimo mi kakav je on, ali je li ušao u džamiju da klanja namaz, on je za nas musliman. A ostalo će gospodar sa njim ravnati. I svaki dan pet puta obnavljamo našu vezu i zikr činimo sa našim gospodarom. I alaih selam to svojim ashabima poredi sa rijekom koja, u kojoj se čovjek pet puta dnevno kupa. Ne može ostati nečist. Tako mi svaki puta čistimo svoje grijehe. I ako ima plivača koji vole da plivaju, imaju mogućnost svaki dan pet puta da plivaju besplatno i da čiste sebe od grijeha i da čiste svoje duše. Poslanik sallallahu alejhi wasallam jednom prilikom držao hudbu svojim ashabima i kaže tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Pa je opet kazao tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. I treći put je ponovio tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša i zajecao je i onda su svi ashabi počeli da plaću. A još im nije kazao šta im je htio ukazati, ali je bio takav hal, ko malo dijete, kad vidi da majka nešto plaće i nakav je hal, spopo i malo dijete plaće, ne zna što, eto žao joj iz ljubavi prema majci. Tako si ashabi imali svoju ljubav prema poslaniku. I kaže Alehi Selam. onda je, kaže Asavi, podigao svoju glavu i ugledala, ugledala se vjelina njegovog lica kojeg smo, kaže, volili više od crvenih deva. To je bila tad vrijednost. Mi bismo rekli, voljeli smo je više od Audi A6. I kaže Alej kada je podigao glavu kazao je Onaj ko bude obavljaju pet vakata namaza Bude zekja davao, postio Ramazan i čuvao se teških grijeha Reći će mu se udhulul džennete biselam Uđi u džennet spašen, s mirom, smirenom, kako hoćete i dakle, ovo su stvari koje ako Bog da, za koje ćemo se vi vezat, da pa bi nam gospodar oprosti na budućem svijetu. Ona druga poruka koju uzimamo iz ovog hadisa, a ostavlja nam je Resulullah sallallahu alaihi wasallam, jeste temeljito uzimanje abdesta, jer je to preduvjet za ibaret. Kažu, ako nisi bio dovoljno prisutan namaze, u sad smo klanjali akšan namaz, prisjeti se kako si obavio abdest, kako si se pripremio za taj ibadet. Jer u drugom hadisu Imam Ahmed bilježi kada čovjek uzima abdest i kada pere svoje, svoja usta i zapire taj abdest čisti nas od grijeha koji smo činili našim jezikom. Kada peremo naše ruke, kada peremo naše noge, gospodar, peremo naše uši, Gospodar čisti sve ono što smo ružno radili tim dijelovima tijela. I ako dobro se opereš od grijeha koji si namjerno ili nenamjerno učinio i stadniješ pred gospodara, bit ćeš svjesni u namazu. Ako nisi bio dovoljno svjestan, ona će se potruditi da abdest temeljito uzimamo. Šta je rekao Alehi Selam? Teško petama od vatri. Treća stvar koji koji nam ostavlja ovaj hadis, odnosno ostavlja poruka ovog hadisa jesu obaveza pranja nogu. Kazali smo teško petama od dva tri Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam ostavlja u emane temeljito uzimanje abdesta. Kaže alaihi salam na sudnjem danu će doći ljudi iz mog umeta i bit će im svijetle njihova čela i njihove noge od abdesta kojih su uzimali. Pa ko može to da proširi, neka proširi. I obaveza je prati noge. Ovo je nešto što hoću da naglasim. Obaveza je prati noge. Istina, dozvoljava, dozvoljavaju se mestve. Olakšicu gospodar uvijek daje. Juridu Allahu bikumul yusra, wala juridu bikumul usra. Allah želi da vam olakša, a nikako ne želi da vam oteža. Pa kažu ashabi kad smo bili na putu, Ali salam je dozvolio tri dana i tri noći da ne skidamo mesta za potrebe abdesta. Međutim, mese ne može obaviti po čarapama koje ne mogu same stojati. Ove čarape koje mi nosimo imaju lastiku, imaju gumu. I one ne mogu sama, kad bismo skinuli gumu, one bi spale. Po tim čarapama ne može se uzimati mes. I nemojte, molim vas, dovoziti u pitanje svoj namaz. To je preduvjet. Kažu, uvjeti za namaz su u mektebu učimo svoju djecu. Da bude čisto tijelo, dijelo i mjesto gdje se klanja abdest uzijeti. To je uvjet za namaz. Nemojte dozvoliti, u pitanje svoj namaz time što, ćete činiti mes po običnim čarapama. Ili ne znam djevojke što će je lak staviti pa je pitanje da li je voda došla, nije voda došla do tijela. Nemojte dozvoliti da vam ovi uvjeti za namaz promaknu pa na kraju da nam namaz bude odbijen od gospodara. Na kraju Resulullah sallallahu ovu opomenu ponavlja tri puta. Dva ili tri puta u hadisu se kaže. Da bi ta da bi ukazao na važnost onoga što govori. Jer kaže, kaže se inne fil Zaista u ponavljanju ima koristi. I kada govorimo o nekoj važnoj stvari, pogotovo kad je u pitanju namaz, nije odviše i nekoliko puta kazati nekoliko puta kazati upotpunite svoje pripreme za namaz. Pa opet upotpunite koliko puta gospodaru u Ar-Rahman kaže فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Koju blagodat svoga gospodara poričite? I subhanallah toliko puta i svaki puta iznova kad proučimo osjeti neku slast. Ko pet puta namaz kad obavljamo. Pet puta namaz obavljamo i nikad nam neće dojati. Koliko puta na namazima fatihu proučiš. Pa na sabahu, pa na podne, pa na ikindiji, pa na akšamu, pa na jaci, pa možda i na nafili namazu. Je li ikad ikom dojadilo da uči suru fatihu? I neće nikad dojati, to je Boži govor. Uzmijete neku melodiju, svidi vam se, slušajte i nemoj mi više molim a uzmete kuranski ajed i ponavljajte svaki dan sto puta, pa će vidjeti to ćete dojati. Sam ga možeš još više zavoliti, jer to je Boži govor. Zato nam poslanik sallallahu alaihi wasallam neke stvari ponavlja više puta. Ukazuje nam da je važno da temeljito izvršimo pripreme jer su one preduvjet za namaz. Ako nismo dobro izvršili pripreme, gospodar će nam odbiti namaz. Šta nam vrijedi namaz danas pet puta klanjali? Ako nam ga gospodar odbi. Stoga treba učiniti sve ono što je potrebno da bi gospodar primio naši baret. Poslanik Alehi nam ponavlja tri put da bi nam ukazao da u svakom trenutku sjećamo se svoga gospodara i da obavljamo namaz. I nemojte zaboraviti. Nemojte zaboraviti da gospodar daje i dobro i loše. Da gospodar daje situacije u kojima će nam teško biti obaviti namaz. Desit će se da se zaboravi u podne na vrijeme klanjati i ušao u, autobus, ideš kući, studenci. Desit će se brojne situacije, jer kad gospodar vjernika zavoli, on ga stavlja na iskušenje. I nemojte zaboraviti da ste vi tada na jednom posebnom položaju. Čim vas gospodar iskušava? i stoga moja poruka večeras ostaje namaz i njegove pripreme. To je ono što je Resulullah s.a.v. kazao u hadisu. I ako to ponesemo sa ovog predavanja, bit će sasvim dovoljno. Uvijek me moj gospodar gleda. Uvijek šta god mislim, šta god radim, u njegovom sam, u njegovom sam Gospodaru naš, učini nas od onih koji će ustrajati u obavljaju namaza, jer to je tvoj propis. Gospodaru naš, primi od nas naše barete i daj da nam riječ Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam bude gornja i da u našem životu prakticiramo ono što nam je preporučio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ako ima nekih pitanja, To ćemo ostati za Hafsa Kenana, ja neću odgovarati. Dobro, onda ćemo na kraju do. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح